Ні, ти не скажеш правди. Ти завжди казатимеш любив. І раптом Мірша немов пробудився. Любив. Ну, може, не так палко, бо я не знаю. Він похопився, адже ледве не сказав, що взагалі не знаєш, що таке справжня любов. Це не самовиправдання. Я розумію, вона ваша дружина. Але, може, саме оце ага, екзотика. Ну, гаразд, добре й на тому, хоч щось од щирості. Двері зачинилися без стукоту. Шукав кар'єри і насолод. Воно часто так не кохання, а насолод відчув, що говорить у порожнечу і оглянувся. Щось ніби обірвалося в ньому, і щось лишилося незавершеним. Йому здалося, що сказав не те, що треба, і не так, як треба. Скільки років носив у серці цю стрічу, як мандрівник сухі дрова на грозу, а вони затліли без вогню мабуть, ліпше, якби вдарив і виказав усе. Враз здригнувся, схопився з канапи. Думка, яку так напружено шукав, сяйнула в голові. Та ж він і справді дурень. Чому не розпитав про Ірину? Вона вийшла за когось заміж, живе сама, виїхала кудись. Не виїхала. Ірша сказав, що перевелася в інший інститут. Чому вона не написала йому? Звичайно, вона не могла написати. Як же вона могла йому написати? А він теж не осмілився, не одважився кому-небудь написати. Якось бачив на нараді Майдана але вони говорили дві-три хвилини і то про справи. Йому просто не бралося голови, що Ірша і Ірина не можуть не жити разом. Знову виявився наївним, засліпленим. Для нього на Ірині, здавалося, зімкнувся весь світ, а для Ірші він не знає її. Тищенко нуртував, хвилювався, ходив по номеру і все не міг заспокоїтись. Відчував, уже не заспокоїться. Щось мучило його, якесь неясне, тривожне рішення блукало під серцем. Він уже майже знав його, але не міг повірити, боявся впустити в серце. Треба б піти до ірші і про все розпитати. О, ні. До такого принижуватись не можна. Не зараз, то пізніше Ірша висміє його в думці. Висміє. Ну й хай. Але ж без цього він не може. І рішення його не повне. Ще раз вчинить дурницю. Напишу Огієнку або клаві. Заходився стелити постіль, але відчув, що чекати не може знову ходив по номеру, як поранений птах, залишений зграєю на пустельному березі. Випив седоксену, але заспокоїтися не міг. Навпаки, його прийняв жах за втраченим. Його розпинали докори за власну непрозірливість. Врешті подзвонив черговій і запитав номер телефону ірші. Коли подзвонив вірші, то спочатку не впізнав його голосу. Сергію Гнатовичу, перепитав ще раз, і поки той відповів я, поспішаючи, аби не поклав трубку, сказав Я хочу розпитати у вас. Просто мені неодмінно треба знати про Ірину. У трубці довго мовчало. І той же незнайомий голос сказав Я мало знаю.